Mēs lūdzam, kungs, ka mēs neko no tā nepaņemam kā par paši kaut ko neizdomājam tās un nedzīvojam pēc savu prātu. Dievs, bet ka mēs Tavu vārdu, kungs, saprotam pareizi, mēs lūdzam, lai Tavs svētais gars mums to dar zinām un atklāja visu patiesību. Kungs, palīdz, ka mēs tajā dzīvojam, ka mēs to pārbaudam, kungs, un Dievs, ka tas ir dzīvs, ka tas ir dzīvs Tēvs, ka šī ticība, kungs, ir paklausība Tev, ka šī ticība, kungs, ir dzīva Tēvs mūsu ikdienā. Tēvs, paldies Tev, kungs, ka tas ir vairāk un vairāk. Debes Tēvs, mēs eh, lūdzam, lai Tu runā arī šodien uz ikvienam mums. Jā, Tavu dēlu, Jēzus Kristus vārdā, mēs to lūdzam. Amen. Šodien mēs arī runāsim par <clears throat> Dieva dēlu. Mēs runāsim Jēzus Kristus kā Dieva dēls. Un uh, rakstiet, šī galvenā vai, teiksim tāda, rakstiet ir 1. Jāņa 5.12. Un eh, es esam nedaudz salicis jau iekšā, mēs varēsim arī tie, kam nav, sekosim līdz uz ekrānu. Tātad, kam dēls ir, tam ir dzīvība. Kam Dieva dēla nav, tam nav dzīvības. Kam dēls ir, tam ir dzīvība, kam Dieva dēla nav, tam nav dzīvības. Um, es zinu pie sevis, arī kad sāk ticēt Dievam, bija jautājums, kāpēc Jēzus? Kāpēc Jēzus? Dievs? Jā, Kāds vēl pieņem svētais gars? Nu, jā, droši vien, ka tas tas spēks, tā enerģija. Nu, droši vien, bet kāpēc Jēzus? Kāpēc Jēzus Kristus? Kurā brīdī Jēzus? Un tā arī man bija patiesībā sākot ticēt. Arī es uzdevu sev šo jautājumu, jo bija saprotams, bija skaidrs, ka Dievs ir, bet uh, nebija skaidrs, kāpēc Jēzus Kristus ienāk iekšā. Un uh, šeit mēs kādā brīdī varam nostiprināt savu pārliecību par Dievu trīsvienību vai uh, vai arī izkliedēt kādas šaubas par to. Un es vēlos, ka mēs ātri iedziļināmies kādās rakstvietās, jo tas ir būtiski, lai mēs arī tālāk nonāktu pie tās galvenās domas šodien. Tāpēc kopā mēs iesāksim ar pāris rakstvietām par Dievu trīsvienību, par Tēvu, Dēlu un Svēto garu. Un pirmā rakstiet ir pirmā mūzes, viens, pirmais otrais pants un 26. pants tajā pašā nodaļā. Pirmā mūzes grāmatā, pašā pirmajā, arī pirmajā nodaļā, pirmais otrais pants un 26. pants. Un tur rakstīts ir sāk tā. Iesākumā Dievs, Dievs radīja debesis un zemi, bet zem bija neiztaisīta un tukša, un tumsa bija pār dziļumiem, un Dieva gars lidinājās pār ūdeņiem. Tad Dievs sacīja, darīsim cilvēku pēc mūsu tēla un pēc mūsu līdzības. Tie, lai valda pār zivīm jūrām, pār putniem gaisām, pār lopiem, pār visu zemi un visiem rāpuļiem, kas rāpo zemes virsū. Tātad šeit mēs redzam jau, ka Dievs radīja Dieva gars lidinājās pār ūdeņiem, un lai būtu pilnīgs, kad arī šī trīsvienība parādās, mēs lasām Jāņa evaņģēlijā pirmā nodaļā, no 1 līdz 3 pantam, jūs to redzēsiet arī uz ekrānu, varat pierakstīt, iesākumā bija vārds, un vārds bija pie Dieva, un vārds bija Dievs. Tas bija iesākumā pie Dievu. Caur viņu viss ir radies, un bez viņa nekas nav radies, kas ir. Tātad mēs redzam, Dievs tēvs rada, svētais gars, tur ir apkārt, viņš lido, viņš, viņš savu Jēzus Kristu, ko mēs lasām Jāņa evaņģelijā, rada visas lietas. Tātad tēvs, dāls un svētais gars. Un Mateja evaņģelijā 3, 16, 17, un kad Jēzus bija kristīts, viņš tūdaļ izkāp no ūdens un redz debesis tika atvērtas. Un viņš redzēja dievu garu kā balodu nolaižamies un uz viņu nākam. Un redz balss no debesīm sacīja, šis ir mans mīļais dēls, uz ko man labs prāts. Tātad Jēzus Kristus, Dieva dēls, svētais gars nāk, kā balods, un balss no debesīm atskan tēvs runā. Tātad arī mēs redzam šo Dievu personību visu kopā, vien, vienā vietā. Un um, vēl viena vai divas, kas to apliecina, ir Jāņa evaņģēlijas 10.30 un 15.26. Jāņa 10.30 ir es un tēvs, Jēzus saka, mēs esam viens. Un Jāņa 15, 26 turpat tālāk, kad un nu nāks aizstāvis, ko es jums sūtīšu no tēva, patiesības gars, kas iziet no tēva, tas dos liecību par mani. Tātad viņš saka, es un tēvs, mēs esam viens, un pēc tam arī šis svētais gars, kas iziet no tēva. Tātad mēs redzam viņus visus sakal trīs kopā. Es gribu, ka mēs kopā vienkārši izkliedējam tās, tās domas par to, vai nostiprinamies vēlreiz, ka, ka, tas, ka šie visi trīs ir kopā. Viņi vienlīdz nozīmīgi, vienlīdz svarīgi un eh, ka tā ir patiesība. Un pēdējā no tām ir, kas, nu, ko es pieminu, ir 1. Eh, Jāņa vēstulē 5.7, jo trīs ir, kas dod liecību debesīs – Tēvs, Vārds un Svētais Gars, un šie trīs ir viens. Jehovas lieciniekiem ar šito ir baigā ķēza. Viņi pieņem, Jēzus Kristus ir dieva, kā dieva dēls, viens no dieva dēliem, kas ir eņģeļi. Līdz ar to, tur, ja mēs tiekamies ar cilvēkiem, kas pārliecināti <clears throat> šajā ticībā, tad mēs varam atšķirt Jāņu, pirmo Jāņu, otro Jāņu, trešo Jāņu, kur par mīlestību, kur par Jēzu, kā Dievu dēlu, kā vienīgo. Tad tur sākās baigais konflikts. Bet lai mums nav konflikts. Tā tad trīsvienība būtu diezgan skaidra, es domāju, arī no šīm rakstvietām, ko mēs izlasījām, mēs zinām, ka tā ir patiesība. Un tā arī, ka šodien daudzi patiesībā nekautrējas apliecināt Dievu. Piesauc Dievu, runā par Dievu, bet nevienmēr, kad cilvēki runā par Dievu, tā izpratne ir par vienu un to pašu. Jo kādam tiešām Dievs ir augstāks spēks, kādam Dievs ir enerģija, kādam Dievs ir liktenis, vēl viskaus kas. Kā piemēram, mums, man, man futbolā viens, viens čalis ir, kuram uz muguras ir uztetovēts tāds kārtīgs teksts par Dievu. Dievs tāds, Dievs to, Dievs kāds. Nu, lieliski iespēja parunāt ar viņu par, par viņu Dievu. <clears throat> Bet tad, kad sāc runāt ar viņu, skaidrs, tas nav par to. Es prastu, tu tici Jēzum? Nē, kāpēc? Tev uz muguras tāds teksts nu, par Dievu un evaņģēlijas. Gan drīz vai tā liekas, tad lasi. Es no savas perspektīvas tā skatos. Um, nē, viņš saka, nu, nav obligāti. Un tad es sapratu, mēs esam dažādās lapas pusēs vai laivās, vai teiksim vienalga, kā, nav runa par to. Bet toties, kad viņš atgriezīsies pie Dieva, pie dzīvā Dieva, viņam būs ļoti labi jau liecība uz muguras, par ko vienkārši parādot var sākt runāt par Jēzu. Tā kā, <clears throat> tā, tā, tas lūk rāda par to, ka cilvēki nekautrējās pieminēt Dievu. Vispār nav problēmas runāt par Dievu pārsvarā, bet kāds ir šis Dievs? Un šeit arī, tāpēc es uh, vairāk un vairāk velku uz to, velku uz to, nezinu, vai tā nav no pareizi droši vien, vilkt kaut kur uz ko, bet Jēzus Kristus. Tāpēc šodien ir runa, šodien mēs tāpēc domāsim, pārunāsim un lasīsim no Dieva vārdu par Jēzu Kristu kā Dieva dēlu, par Jēzus vārdu, cik tas ir nozīmīgs un būtisks mums ikvienam. Jo korintiešiem rakstīts, lai gan ir tā saucamie dievi vai debesīs vai zemes virsū, jo dievu un kungu ir daudz, bet mums ir tik viens dievs, tēvs, no kura visas lietas un kurš ir mūsu ilgu mērķis – Un tik viens kungs, Jēzus Kristus, caur kuru visas lietas, arī mēs caur viņu. Kam dēls ir, tam ir dzīvība, kam Dieva dēla nav, tam nav uh, dzīvības. Un ir svarīgi, ka mēs turpinājumā ieskatāmies tajā brīdī, kad Jēzus Kristus vispār ienāk visā šajā stāstā, visā šajā radībā, visā. Tas būs ļoti būtiski mums ikvienam, jo, jo cilvēki, kad nāk pie Dievu, bieži paliek tas jautājums joprojām atvērts. Kāpēc Jēzus Kristus joprojām? Kāpēc Dieva dēls? Par ko tas ir? Bet eh, stāsts ir par to, ka Dievs sākumā visu skaisti radīja. Dievs sākumā visu skaisti radīja, visu labu radīja, izveidoja, radīja vienu koku, cilvēkus radīja, izveidoja atsevišķu īpašu vietu eh, cilvēkam, viņu ielika ēdens dārzā. Bet tad ienāca grēks, ienāca Sātans kārdināja cilvēku, viņš izdarīja izvēli, krita grēkā un līdz ar grēku ienāca nāve. Un Dievam nekas neatlika, kā izdzīt cilvēku ārā no ēdienas dārza. Un lai cik skarbi tas kādā brīdī liekas, kāpēc viņš izdzina viņu ārā, tad patiesībā tas bija vienīgais veids, kā cilvēks var tikt izglābts. Jo bija divi koki, par kuriem viņš runā īpaši, tas bija mūžīgās dzīvības koks un ļaunu labu atzīšanas koks. Un no mūžīgās dzīves koka viņš drīkstēja ēst cilvēks. Viņi drīkstēja ēst, viņi, un viņi dzīvo mūžīgi. Bet līdz ar to, ka viņi ēd no šī labu ļaunu atzīšanas koka un ienāca nāve, tad ja viņi būtu pēc tam, pēc šīs grēkā krišanas ēduši no mūžīgās dzīves koka, tas uz mūžiem atšķirtu ik vienu cilvēku no Dieva. Nebūtu iespējams atgriezties pie Dieva. Jo šis grēks būtu uz mūžiem saistīts ar cilvēku. Tāpēc tas bija patiesībā tāds milstības rīcība tā bija. Tā bija labākais, kas varēja notikt, ir cilvēki izraidīt ārā prom no šī dzīvi, mužīgās dzīvības koka. Jo tas tikai ļāva vēl iespēju dot uh, cilvēkam atgriezties un nonākt atkal attiecībās ar Dievu, tikt atjaunotam. Tāpēc uh, labi vien ir, ka viņas izdzina. Pareizi. Taču Dievam bija plāns, viņam bija plāns, kā, uh, kā atjaunot šīs attiecības. Viņš zināja to risinājumu, viņam bija zāles pret grēku. Viņš zināja to ceļu, kā atgriezt atpakaļ cilvēku. Jo patiesībā katrs pārkāpums, mēs zinām, katrs pārkāpums prasa samaksu. Patiesībā vēl skarbāk, <clears throat> man liekas, ebrejiem vēstulē rakstīts, ka nav grēku piedošanas bez asins izliešanas. Kaut, ja? Bez asins izliešanas nav grēku piedošanas, ir teikts. Tad patiesībā katrs pārkāpums ir pelnījis kādu sodu. Mēs pat zinām, ka mājās pat pie bērniem Nu, ja ir kāda, kāda lieta notikusi, kas nav laba, nu, ir pareizi patiesībā, ka tiek saņemts pār, pārmācība. Ir pareizi, ka tiek saņemts arī sots par to. Lai cik tas varbūt neliekas, kā mēs lasām, patīkam tai pirmajā brīdī, bet tas ir pareizi. Bet tas būtiskākais, kad mēs nonākam šajā jautājumā par to, kāpēc Jēzus, kāpēc Dievs, tad ir, mums jāsprot, ir atšķirība, pret ko mēs grēkojam ir atšķirība, pret ko notiek šis pārkāpums. Un tāda laba līdzība dzirdēja jau laiciņu atpakaļ. Ja mēs kaut ko izdarām pret, pret mūsu bērniem, nu, patiesībā nekas ļauns jau nenotiks pareizi. Nu, viņi, neiz, nu, viņi varbūt apvainosies uz mums, Bet iespējams tas arī būs visu. Bērni arī īstenībā ļoti ātri piedod. Esat piedzīvojuši. Nu, tā, ka tu izdari pāri kādreiz tīši, netīši, kā, kā nu gadās, bet viņi ļoti ātri piedod. Un nekas par to nav. Bet, piemēram, ja mēs darbā esam kaut ko izdarījuši sliktu, vai pasakām pret priekšnieku, vai darbdevēju, vai saucam kā gribam, vai izdaram kaut ko nepareizi, nu mūs var atlaist. Jau nav patīkam. Ģimenē sastrīdamies ar sievu, arī notiek kāds vienāk grēks, kaut vai tā pati laulības pārkāpšana, nu mēs izšķiramies. Mēs zaudējam ģimeni, mēs zaudējam attiecības. Vēl trakāk ir. Tālāk ejot soli, tā pati tiesā mēs liecinam. Kas notiek, ja liecin, liecinieks tiesā liecina melus un, un, un melo? Kas notiek? Kas var notikt? Nu, kas var notikt vēl sliktāks? Viņš tur paņem bībeli, jā, redzēts, uzliek roku. Es, jā, to tur es vēru, laikam viņi arī zvēra joprojām. Nu, viņi var paši iesēdināt. Galīgi nepatīkam jau, vai ne? Bet kas notiek, kad mēs grēkojam pret Dievu? Mēs redzam, ka tā autoritātei augot, arī sods patiesībā aug. Kas notiek pret Dievu, kurš ir svēts, ja mēs savā dzīvē atkal un atkal krītam, atkal un atkal grēkojam, atkal un atkal izdaram pārkāpumu? Kas mums par to pienāktos diez? Ebrejiem 10, 28, 29 ir rakstīts, kas pārkāps mūzes bauslību, tas mirst bez žēlošanas – diviem vai trīs lieciniekiem liecinot. Cik gan smagāk sodi jūs domājat, pelnīs tas, kas Dieva dēlu minas kājām, un derības asins, ar ko viņš svētīts, turējis par nesvētām un žēlstības garu nievājas. Ja mēs kaut kā paliekam pie tā grēka kā tāda, tad mēs zinām, ka patiesībā grēks nes nāvu. Grēka alga ir nāve, un mums pienāktos nāvu par to visu. Tātad vienīgais risinājums – ka tiek izlietas asins un tiek samaksāts. Un ja prasīt no mums, ja paprasīt mūsu asins, mēs nomirtu. Mēs vienkārši nomirtu. Ar to arī beigtos viss stāsts. Tāpēc arī Dievs sūtīja pasaulē savu dēlu, lai neviens, kas viņam tic, nepazustu. Tāpēc arī ienāca Jēzus Kristus, tāpēc ienāca šis risinājums, tāpēc ienāca šīs zāles pret, pret šo slimību, kas ir arī nāve. Jo kam dēls ir, tam ir tēvs tam ir arī dzīvība. Tātad vienīgais izcinājums ir Jēzus Kristus. Viņš nomir par visas pasaules grēkiem. Viņš nomir, lai mēs nepaliktu grēkā. Un tad priekš manis bija jautājums, vai Dievs nevarēja izdomāt citu ceļu? Nevarēja būt tā, ka bez asins izliešanas. Un kāpēc vajadzēja kaut kādu, kaut kādu samaksu par to? Un Dievs ir žēlīgs, viņš piedod. Dievs piedod man lūdzu, labi, es tev piedod. Ar to arī viss beidzās. Uh, Bet patiesībā mēs zinām, ka nevienas attiecības nav bez robežām. Nu, attiecības nav iedomājums bez robežām. Nu, iedomājieties sev tu cilvēku vai vienalga kā cilvēku blakus. Un ja mēs mm, dzīvot, kā mēs vēlamies, mēs attiektos, kā mēs vēlamies, mēs teikt, ko mēs vienkārši gribam, bez, bez sirdsapziņas pārmetumiem. Nu, nav iedomājums attiecības, tās vienkārši pārtrūkst un nav. Tad, tad ir kaut kādas robežas, tomēr, attiecībās ir robežas. Un mēs redzam, ka šīs robežas arī bija jau pirmajiem cilvēkiem ēdens dārzā, kad Dievs nolika No šī jums būs ēst, no šī jums nebūs ēst. Un tur parādās cilvēka izvēle. Ikvienās attiecībās parādās izvēle. Un līdz ar izvēle ir iespēja pārkāpt robežas. Ir iespēja pārkāpt robežas. Un tad, kad mēs izdarām kādas izvēles, un mēs esam pārkāpuši robežas, tad mums ir vajadzīga atkal izlīdzināšanās ar to, pret ko mēs esam pārkāpuši viņus. Ja mēs gribam attiecības ar viņu, mums ir jānāk apakaļ. Mums ir jāatjauno attiecības. Un tas pats ir arī attiecībā ar Dievu. Tas grēka daudzums, ar ko mēs esam paši grēkojuši pret Dievu, nu, viņš nav samaksājums ne ar ko mums pašiem. Nu, kad mēs sevi izvērtējam, mums nav nekas tik vērtīgs vai tik dārgs, ko Dievs uzlūkojot, varētu teikt, ar to ir pietiekami. Nu, viņš mūs radīja, viņš mūs veidoja. Mēs jau esam viņa, ko vēl mēs viņam diez varētu iedot. Līdz ar to šeit arī ienāk tas, tas būtiskākais par Jēzus Kristu. Viņš ir vienīgā pilnīgā samaksa. Jēzus Kristus ir vienīgais pilnīgais upurs, ko Dievs pieņem. Un tas ir tas ceļš mums apakaļ ikvienam no saviem grēkiem pie dzīvā Dieva, lai iemantot pestīšanu. Tas ir vienīgais. Jo Dievs ir svēts, viņš ir arī taisns. Viņš ir arī taisns tiesnesis. Nu, mēs lasam, kad nepievilieties, nepievilieties. Dievs neļaujas apsmieties. Jo ko cilvēks sēja, to viņš arī pļaus. Proti, kas sēž savā miesā, tas pļaus no miesas pazušana, bet kas sēž garā, tas pļaus no gara mūžīgo dzīvību. Jā, paldies Dievam par glābšanu Jēzu Kristu. Un es vēlos, ka mēs, ka mums ir skaidrs, ka Jēzus Kristus ienāca šajā pasaulē, lai mūs izglābtu. Jēzus Kristus vārdam ir tik liels svars un tik liela nozīme, ka mēs bieži vien esam viņu, mēs piesaucam brīžiem ļoti viegliprātīgi. Bet bez Jēzus Kristus mēs esam pazuduši bez šī upura, bez tā, ko Jēzus paveic, viņš nomira un augšām cēlās, mēs esam pazuduši. Ik viens no mums ejam vienkārši pazušanā. Tāpēc paldies Dievam. Un mēs lasīsim vēl tālāk, cik nozīmīgs un cik, cik tāds spēcīgs ir Jēzus Kristus vārds. Kad mēs atzīstam Dievu, mēs nožēlojam grēkus, tad pirmais jau, kas notiek, mums tiek piedots Jēzus Kristus dēļ. Jēzus asiņu dēļ, Jēzus upur dēļ mums tiek piedots. Atgriešanās no grēkiem ir saistīta ar piedošanu Jēzus Kristus dēļ. Šeit jau ir Jēzus Kristus pirmais. Pirmais, ko mēs lasām, atgriežoties Jēzus asiņu un upur dēmas ir piedots. Otrais ir, kad mēs tiekam kristīt ūdenī, mēs tiekam kristīt Jēzus Kristus vārdā. Tas ir būtiski, jo mūsu vecais cilvēks, visu vecā daba, tas viss vienkārši nomirst. Jēzus Kristus vārdam mēs tiekam radīti par jauniem radījumiem. Mēs ceļamies augšā kā jaunas radības. Jēzus Kristus vārdā. Un nākamais, Jēzus sūta svēto garu, lai mēs saņemtu svētā garu kristību. Jēzus sūta, viņš aiziet, lai sūtītu svēto garu. Viņš aizgāja un sūtīja svēto garu. Jēzus Kristus. Tātad, kam, kam ir dēls, tam ir arī tēvs, un patiesībā tam ir arī jābūt svētajam garam. Un tiem visiem jābūt ir trīs kopā. Vai, kā jums liekas, varbūt diez tā, kad mēs pieminējam tā, nu pat atgriešanos no grēkiem un piedošanu, ūdens kristību un svētāk ar kristību. Vai varbūt divi no viņiem tikai? Varbūt. Cilvēks atgriežas no grēkiem, piemēram, un uh, tiek kristīts ūdenī. Bet svētāk ar kristības nav. Mēs lasam man liekas, bija piemērs no apustuļu darbiem, ja? Apustuļu darbos 8? 14. Uh, bet apustuļi Jeruzalemē dzirdēja, ka Samarija pieņēma uz Dievu vārdu, sūtīja pie tiem Pēteru un Jāni, kas tur nonākuši lūdzu par viņiem Dievu, lai tie saņemtu svēto garu, jo tas vēl, jo tas vēl nepār vienu no viņiem nebija nācis, bet viņi bija tikai kristīti kunga Jēzus vārdā. Tad viņi uzlika tiem rokas un tie dabūja svēto garu, kā piemēram, divas no šīm lietām, bet svētā gara kristības viņi nebija saņēmuši. Ir iespējams, ka cilvēks, kā arī ticīgs cilvēks, atgriežas no grēkiem, saņem ūdens kristības, bet nepiedzīvo svētākā kristības. Viņš nav saņēmis to. Vai ir iespējams arī, ka cilvēks atgriežas no grēkiem un saņem svētākā kristības un, un nekristās? Arī ir iespējams. Arī ir iespējams. Ja? Cilvēks piedzimst no augšas, bet uh, viņš joprojām uh, ne, ne, nekristās. Viņš neizdara šo izvēli. Jo bieži vien tas ir atkarīgs arī no mums. Ne tikai, ka cilvēki nezina, Jo, kā mēs tur lasījām, viņi pat nebija dzirdējuši, ka tāds svētais gars ir. Viņi tika kristīti Jēzus vārdā. Viņiem, iespējams, nepastāstīt, nu, nezinu, pilnu evaņģēliju vai tā vēsts nebija nonākusi līdz viņiem. Un tad viņi izdarītu izvēlu, viņi tika kristīti svētajā garā. Bet arī cilvēki, kad uh, izvēlās dzīvot ar Dievu, viņi tiek svētā gar vadīti un piepildīti, bet viņi neizvēlās uh, likties kristīties ūdenī. Bet arī tā ir daļa no tā visa glābšanas plāna patiesībā. Vai ir iespējams Un nu, trešais variants, kas paliek, <laughs> ka cilvēks kristīts ūdenī, kristīts svētajā garā, bet nav atgriezies no grēkiem. Ir iespējams? Nav iespējams. Nevarētu būt. Kā mēs varam saņemt svēto garu kristības, ja mēs neticam Dievam? Nav iespējams. Tātad bez atgriešanās no grēkiem mēs nevarēsim saņemt svētā kristības. Mēs varam to procesu izveikt kā ūdenī, nomazgāties, pilnīgi pagremdējoties. Bet tas nebūs tas, ko mēs lasām par ūdens kristību, par vecā, vecā cilvēka, vecās dabas nomiršanu un jaunā uzma, uzcelšanos augšā. Tātad, ir jābūt ticībai. Bet ikvienam ticīgam ir jābūt visām šīm trīs lietām. Ikvienai, ikvienam ticīgam ir jābūt visām šīm trīs lietām. Uh, interesanta tāda līdzība no 1. Jāņa, 1. Jāņa vēstule, 5. nodaļas, 8. pāns. Nolas lūdzu. Un trīs ir, kas liecina virs zemes gars, ūdens un asins. Un šie trīs ir kopā. Gars, ūdens un asins. Šie trīs ir, kas liecina virs zemes, un šie trīs ir kopā. Mēs arī nu pat pieminējam gars, svētais gars, svētā gar kristība, ūdens, ūdens kristība un asins. Jēzus Kristus upurs, Jēzus Kristus asins – izliec par mums pie koka, lai mēs būtu glābti. Skaisti, ja? Un viņas trīs ir kopā. Viņas nav atdalīts, viņa nav tikai viena vai divas vai kaut kāds variants no tiem, ko pieminējām. Viņas visas trīs ir kopā. Tātad, ja kaut kas no tā mums iztrūkst, tad mēs zinām, ka mums ir iespēja to šodien saņemt. Amen. Pasakiet kāds amen, vai jums nepiekrītat. Tā ir. Un tas nav jāatliek, tas nav, nav process, kas iet gados un, un laikā, bet to ir iespējams šodien. Tātad, kur divi vai trīs sapulcējušies Jēzus vārdā, tur viņš ir mūsu vidū. Mēs jau esam divi vai trīs un atkal Jēzus vārdā. Mēs sanākam kopā. Un Marka 16, 17, 18, Marka 16. nodaļa, 17, 18. pāns – Bet šīs zīmes ticīgiem ies līdzi manā vārdā, Jēzus vārdā. Jēzus saka, tie ļaunus garus izdzīs, jaunām mēlēm runās, tie ar rokām pacels čūskas, un kad tie dzers nāvīgas zāles, tad tās tiem nekaitēs. Neveseliem viņi rokas uzliks un tie kļūs veseli. Jēzus saka, manā vārdā, jūs to darīsiet. Jēzus vārdā. Cik, cik spēcīgs ir Jēzus Kristus vārds. Un tas ir dots ik vienam no mums šodien lietot, dzīvot tajā. Jāņa 14, 13. Un visu, ko jūs lūksiet manā vārdā, to es darīšu, lai tēvs tiktu pagodināts dēlā. Ziniet, kad nekad Jēzus vārds nebūs pret tēvu gribu. Viss, kas ir tēvu gribu, tas ir, kad mēs lūdzam Jēzus vārdā, mēs būtībā lūdzam pēc tēvu, saskaņā ar tēvu gribu. Ja? Tātad Dieva vārds nekad neies pret Jēzus Kristus vārdu. Līdz ar to, kad mēs lūdzam, Kāpēc to saka? Mēs varam lūgt visdažādākās lietas. Un beigās mēs vienkārši piekabinām Jēzus vārdā, lai notiek. Un tāpat laikā mēs varam lūgt jebko. Mēs zinām, kā bija šī rakstieta. Jūs lūdzat, tāpēc, ka nedabūjat, tāpēc, ka ļaunām sirdīm lūdzat, lai to šķiestu savās kārībās, kā piemēram. Un mēs varam lūgt Jēzus vārdā. Bet ja tās ir kārības, kas mūs vada, ja tie mēķi nav pēc Dieva prāta, tad um, tas mēs, mēs varam teikt, kādus vārdus mēs gribam klāt. Taču Jēzus vārdā, kad mēs lūdzam, tas ir saskaņā ar Dievu gribu. Un tas dod to autoritāti, Jēzus, eh, Dievs arī uzklaus, viņš, viņš ir tā paredzējis, ka mēs nākam. Jo, kā jau sākumā pieminēja, viņš mūs uzlūko kā svētus. Un viņš mūs uzlūko kā svēts tikai dēļ Jēzus Kristus. Ne tāpēc, ka mēs paši to būtu nopelnījuši, mēs paši būtu sākojuši dzīv, sākuši dzīvot tā un nekrītam vairs grēkā, bet dēļ Jēzus Kristus viņš mūs uzlūko kā svēts. Jāņa turpat 16.24. Līdz šim jūs neko nēst lūguši manā vārdā. Lūdziet, tad jūs dabūsit, ka jūsu prieks būs pilnīgs. Tātad viņā mums, Efeziešiem 1.7 ir rakstīts, viņā mums dota pestīšana viņa asinīs. Grēku piedošana pēc viņa bagātās žēlastības. Vai mums varētu būt vēl jautājums, kāpēc Jēzus? Nu, kāpēc Jēzus? Mēs uzskatījām te jau tik lietas, kāpēc Jēzus Kristus, kāpēc Dieva dēls? Priekš mums jau vairāk kā ticīgiem cilvēkiem vispār nevajadzētu būt jautājumu, kāpēc Jēzus? Bet ja pat ir bijuši kāds šaubas, tad tagad ir skaidrs, Jēzus Kristus ir tas vārds, ar ko mēs dzīvojam. Tad, kad mēs ejam uz ielas, bija gadījums. Arī tāpat izgāja, nu sanāca iet pa ielu, satikāts divas sievietes. Vien, viena saka, nu, kāds jau varbūt zina, dzirdējāt. Viena saka, es gāju garām, es dzirdu, runā par Andersonu pieminu. Tā tad ārsti, man liekas, kuldīgā, ja? Un eju klāt un prasu, vai jums kaut, kā, kaut kāds gaits, jūs runājat par, par kaut kādu slimību, kas ir. Viens saka, un prasa, vai jūs ticat Dievam? Viens saka, jā, ticu, otrs saka, nē, neticu. Labas, nu, divas runājas tālāk. Nu, un tad es saku, kad, vai ir iespēja varbūt, ka es varu aizlūk par jums jau vienu ar diviem kruķiem. Un, un tā es saku, Jēzus vārdā, ka jūs varat tik dziedināt ka es esmu piedzīvojis, un uh, viņi saka, at, nu, labi, Jēzus pieminēja. Nu, kāpēc tu Jēzus pieminēji? Jēzus Kristus nomir, nomir pie krusta, nu, nonāca tur nomira, un tad augšām celās. Nu, pilnīgās pasakas. Nu, tā, ka cilvēks uh, pat, viņš pieņem Dievu. Es, pa, es pieminu Dievu, viņi saka, Dievs, jā, bet kāpēc tāds ļaunums? Es pieminu Jēzu, a, tu pieminēji Jēzu, nu tagad pa Jēzus tev. Un viņi tagad prasa, nu, nav cilvēkam atziņa. Bet patiesībā, kamēr mēs nenonākam līdz Jēzum Kristum, Dievs jau ir okei. Okay. Vēl, vēl pa lielam cilvēks pieņem Dievu. Tāpēc ļoti krasa tā attieksme izmainās tad, kad mēs sākam runāt par glābēju. Tad, kad mēs sākam runāt par vienīgo ceļu, patiesību un dzīvību. Tad, kad pieminam Jēzu, tur parādās viss kaut kas. Bet tā tam arī laikam ir jābūt. Bet stāsts bija tāds, es pabeigšu līdz galam to liecību. Viņa, es prasu, es varu aizlūgt, viņa, it, viņa tā kā, nē, nē, nē, un otra kā, nu, ļauj, ļauj, lai viņš aizlūdz, kas tad tev notiks? <clears throat> Nu, viņa tā kā beigās pielaužās un ļauj, lai par viņu aizlūdz, uzliek roku aizlūdz, tas pirmais, nu tā, ne, prasu, vai kaut kas izmainījās, nē. Es saku, es varu ātri vēlreiz aizlūgt, un pāris sekundes tās būtībā, es ļoti gari nelūdzu tur. Un uh, nemaz īsti negaidu viņas atbildi, tāpat uzliek vēlreiz roku, aizlūdzu par viņu, un pēc tam prasu, tā kā, vai kaut kas mainās, un viņi neko neatbild vairāk. Viņi skatās uz mani, un viss, un klusums. Es, saku, es redzu, ka kaut kas izmainījās. Viņi saka, jā. Un pēc tam viņi sabijās, vienkārši paņēma savus kruķus un aizgāja. Es nezinu, kāpēc cilvēks sabijās, bet uh, viņi dzirdēja par Jēzu Kristu. Viņai kaut kas izmainījās, un es ceru, ka viņi atradīs, kas bija Jēzus Kristus, kas tur īsti notika viņai. Tā kā Jēzus vārds ir ļoti būtisks. Un um, Lūkas 9.26. Jo kas kaunas manis un manu vārdu dēļ, tā paša dēļ kaunēsies cilvēka dēls, kad viņš nāks savā un savu tēvu un svēto eņģeļu godībā. Lūkas 9.26. Jo kas kaunas manis un manu vārdu dēļ, tā paša dēļ kaunēsies cilvēka dēls, kad viņš nāks savā un savu tēvu un svēto eņģeļu godībā. Es nezinu, kā tas būs, kad Jēzus kaunēsies. Es tā nevaru iztēloties tā īsti. Kā tas būs, ka Jēzus būs kauns par mums? Nu, es ļoti ceru, ka nē. <laughs> Bet, nu, kad kādam viņš iespējams to teiks. Jo... Bet, lai nu kā, mums patiesībā ir atņemts ik viens vismazākais iemesls kaunēties par Jēzus Kristus vārdu. Viss šīs rakstvietas, visi šie notikumi, ko mēs lasam, viss mūsu glābšana, gan atgriešanās no grēkiem un grēku piedošana, gan kristības ūdenī un svētajā garā, Jēzus vārdā, mums ir paņemts nostik viens iemesls kaunēties. Es tā domāju, mūsu ikdienā, nu mēs iziesim akal ārā aiz šīm durvīm, nu kā mēs, kā mēs sludināsim par Dievu? Tu tici Dievam, Dievs ir mīlestība. Jā, Dievs ir mīlestība. Un patiesībā viņš domā par enerģiju kosmosā un tur runā par Jēzus Kristu kā Dievu dēlu, kas glābi. Un, un, uh, tāpēc nekaunēsimies Jēzus Kristus vārda dēļ. Nekaunēsimies Jēzus. Viņš paņēmis nost tik vienu iemeslu mums kaunēties, pat vismazāko. Viņš nomir mūsu vietā. Ko Dievs mēs vēl varētu sagaidīt? Kas vēl varētu būt par iedrošinājumu mums nekaunēties mūsu glābēju dēļ? Nu, laikam nekas. Laikam viss ir paņēmis nost. Ne, nekaunieties ne Jēzus vārdēļ, ne arī to, ko viņš sludināja un patiesībā uzticēja mums ikvienam darīt. Romiešiem 1.16. Jo es nekaunos Kristus evaņģēlī dēļ, tas ir Dieva spēks par pestīšanu ikvienam, kas tic. Jūdam visu pirms un arī grieķim. Jo es nekaunos Kristus evaņģēlī dēļ, tas ir Dieva spēks par pestīšanu ikvienam, kas tic jūdam vispirms un arī grieķim. Kāds mums ir dota dot spēks un autoritāti, kad mēs pastāstam cilvēkam evaņģēliju, un viņš var iemantot mūžīgo dzīvību. Ko vēl vairāk? Kāda tur brīnums stāv klāt? Kādas tur zīmes vai nekas nestāv klātam? Jo patiesībā visi tie instrumenti, visas tās lietas, ko, ko Jēzus mums dod arī to autoritāti, tas ir, lai glābtu dvēseles. Tas ir, lai, lai cilvēki atgrieztos, lai viņi tiktu izlīdzināti ar Dievu, lai viņiem būtu ā, patstāvīgas attiecības. Ja mēs dzīvojam dienu no dienas un nekas nemainās, tad nav kaut kas kārtībā. Vienkārši nav kaut kas kārtībā. Nepārtraukti ir iespēja. Es zinu, agrāk arī man <clears throat> kāds teica no tu stāvošiem cilvēkiem, tu tikai pa daudz neaiziet tajā ticībā. Nesāc ticēt pa daudz. Nu, tā ļoti bīstam tas var būt. Patiesībā nav jau tam robežas. Nu, tuvām attiecībām ar Dievu, nu kur? Kā tas ir iespējams? Bet cilvēkiem ir tā doma, viņi tā domā, viņi tā ar to, ar to dzīvo. Bet patiesībā mēs, kad iepazīstam Dievu, mēs saprotam tās robežas ir vienkārši neizmērojams. Nu, tas ir neaptverami, kāds ir Dievs, kas viss ir iespējams piedzīvot ar viņu, dzīvot ar viņu. Nu, tas ir unikāli. Tāpēc mums nav neviens iemesls kaut, kaut kaunēties Jēzus Kristus dēļ, Jēzus vārdēļ, ne to, ko viņš mācīja un atstāja mums. Tātad viņa dēļ mēs esam svēti, nevis grēcinieki. Jo cit, citi ticīgie grib dzīvot ar to apziņu, ka mēs esam grēcinieki. Mēs esam grēcinieki. Bet patiesībā mēs šo dievkalpojumu arī iesākām ar vārdiem, jūs esat svēti. Jūs esat svēti. Ik viens no mēs esam svēti. Ik viens no mums esam svēti. Un tas ir tikai Jēzus Kristus dēļ. Kādā brīdī tā var būt kā atruna. Es esmu grēcīgs, es pat dzīvoju grēkā un, un vienalga. Jo patiesībā romiešiem 8.1 ir teikts, uh, Jo tiem, kas ir Jēzu Kristu, vairs nav nekādas pazudināšanas. Nu tā tad arī, ja es esmu grēcinieks, tad es varu tajā dzīvot. Bet patiesībā, kad mēs pastamies dziļāk šo pantu, tad runa ir par to, ka nevis ik viens, kas ir Jēzu Kristu, tam nav nekādas pazināšanas, bet tam, kas staigā garā, nevis miesā, tam vairs nav nekādas pazināšanas. Līdz ar to tas saskan arī ar Dievu vārdu, kad saka, ka Jēzus nāca mūs izglābt no grēka – Nevis, ka mēs dzīvojam grēkā, mēs joprojām dzīvojam grēkā, un Jēzus atnāk mums izglābt, oh, tu mūs atnāc izglābt, tas nekas, kas es grēkā viscauri. Nē, viņš ir atnācis un mūs izglābis no grēka. Jā, es atkārtojos atkal un atkal, viņš neatnāca izglābt no elles, no pazudināšanas. Vispirms no grēka, jo grēks ir tas, kas mūs šķir no Dieva. Grēks ir tas, kas ir, kur alga nāve. Tas mūs ievada ellē. Tātad viņš atnāca mūs izglābt no grēka. Un nevis, ka mēs dzīvojam tajā tajā, ka mēs paliekam tajā. Jo romiešiem 8.1 ir, tad nu tiem, kas ir Kristu Jēzu, vairs nav nekādas pazudināšanas. Un tas padziļinātais šajā teikumā ir tiem, kas staigā garā, nevis miesā. Tad, tad ja mēs joprojām staigājam miesā un domājam, man vienalga nav nekādas pazināšanas, tad mēs maldinām sev. Mēs izvēlamies dzīvot grēkā un ejam uz pazušanu. Tātad Jēzus Kristus ir mūsu glābšana, viņš ir mūsu vienīgais ceļš patiesība un dzīvība. Viņš ir paņēmis nost tik vienu iemeslu mums kaunēties viņa vārdu dēļ vai šī evaņģēlī dēļ. Un, um, tāpēc arī, kad mēs stāstam cilvēkiem par Dievu, ka mēs sludinam evaņģēlī, ka mēs runājam, tad nekautrēsimies pieminēt Jēzus Kristu, nekaunēsimies runāt par Jēzus Kristu, jo, jo šodienas visaksts ir, kam dēls ir, tam ir dzīvība. Nevis, kam tēvs ir, tam ir dzīvība. Bet kam ir dēls? Un mēs šodien daudzas rakstītas pieminējam, kāpēc tik svarīgi ir dēls? Kāpēc tik svarīgs ir Jēzus Kristus vārds? Ikvienam ticīgajam. Un arī tiem, kas netic, viņiem viņš ir vajadzīgs. Tā ir dzīvība, tas ir vienīgais paties, kas mums ir vajadzīgs ikvienam. Jo ja mēs kaunamies šī vārda dēļ, šī evaņģēlī dēļ, tad mēs patiesībā neesam pārliecināti par to. Mēs neesam paši droši tajā. Kas tad ir Jēzus Kristus? Ja man ir kauns, man glābēja dēļ, tad ir jātājums, kam es īsti ticu, uz ko es paļaujos, uz ko es ceru. Pēdējā rakstījot, ko kopā es gribu, ka mēs atšķiram, ir no filipiešiem, vēstuli filipiešiem, nevis filipiem visiem Filipiem kopā. Ir no otrās nodaļas 9. līdz 11. pantam. No 9. līdz 11. pantam vēstuli Filipiešiem, otrajā nodaļā. Tāpēc arī Dievs viņu ļoti paaugstinājis un dāvinājis viņam vārdu pāri visiem vārdiem – lai Jēzus vārdā locītos visi ceļi debesīs un zemes virsū un pazemē, un visas mēles apliecinātu, ka Jēzus Kristus ir kungs Dievam tēvam par godu. Vārds pār visiem vārdiem. Nav neviena cita vārda mums dot, kurā lēmt pestīšanu. Galvenais visi ceļi, šeit rakstīts visi ceļi, pilnīgi visu cilvēku ceļi, nevis dzīves ceļi, bet viņa katra ceļi locīsies Dievu priekšā un atzīs, ka Jēzus Kristus ir kungs Dievam tēvam par godu. Iedomāties, visi ceļi locīsies. Nevelti tā, ir, tā nav vienkārši pastaiga. Nevelti mūsu ticības dzīve uh, prasa piepūlu. Mums ir teikts, pielieciet visas pūles. Pielieciet visas pūles savā ticībā. Tas nav tikai tā, es vienreiz izdarīju izvēlu un tagad es palieku uh, Romiešiem 8.1, neapzinoties, ka man jāstaigā ir garā, nevis miesā. Tātad Dievs viņu ļoti paaugstinājis. Šis vārds Jēzus Kristus pāri visiem vārdiem. Arī mēs šeit šodien sanācām Jēzus vārdām. Nu, es ticu, ka tāda Dieva grib. Mēs sanācām, dzirdējām par Jēzus Kristu, par Dievu dēlu, par to nozīmi, par to spēku un autoritāti, kas mums ir dots līdz ar Jēzus Kristu. Un tāpēc lietosim to, dzīvosim tajā. Apliecināsim Jēzu Kristu. Sludināsim evaņģēliju. Dziedināsim slīmus, izdīsim ļauns garus, kristīsim ūdenī satajā garā. Jā? Ja? Jā? Ja? Amen. Tieši tā. Un uh, man ir prieks dzirdēt vairāk un vairāk liecības un stāstus, kas notiek mūsu dzīvēs, kas notiek draudzē. Man tas iedrošina pašu. Un um, Šis varbūt ir tas brīdis, kad jums varbūt arī ir kaut kas, ko jūs varat pastāstīt, padalīties par Jēzus vārdu, par Jēzu kā Dievu dēlu. Varbūt ir kāds stāsts vai kāda liecība par to, kas ir noticis vai ko jūs esat piedzīvojuši ar viņu. Tad jūs varat arī nākt šeit priekšā, vēl papildināt to, ko mēs šodien dzirdējām. Ja? Mēs lasām, kad Dieva vārdā arī ir. Ja kādam ir kaut kāds pamudinājums, ja kāds vārds vēl, viņš drīkst celties augšā, viņš drīkst atnākt šeit, uh, dalīties, iedrošināt. Ja? Pirms jūs pārdomājat un visi sākat skriet šeit, es atkal es padalīšos ar citu vienu liecību. Un uh, liecība ir par Jēzus vārdu. Arī tā pati diena bija, jo uh, kad izgāju, gāju vienkārši pēc savu auto no, no mājām līdz pilsētas laukumam un atkal šī Liepājas iela. Man ļoti patīk jau viņi. Un uh, Un arī pirmais jau gadījums bija, kad eh, es tiku atraidīts, es uzrunāju kādu sievietu, kurai, kuru iznāca ārā no, no durvīm pie, tur, kur ir ausu un kaklu ārsts, pie aptieks uz rāclaukumu. Viņa pirms tam kādas pāris mājas iznāca ārā. Viņa saka, kur ir ausu ārsts? Es saku, tur uz priekšu es rādu. Un viņa labi tā kā iet uz priekšu. Un es prasu, vai kā, vai kaut kas skaišs. Viņa vienkārši iet un ignorē. Neko nesaka. Es sapratu, ā, bet laikam jau var dzird, kaut kas nav liecos pie otras savas. Ā, te viņi beidzot apskatās uz mani, ka nu, tomēr ir kaut kā, kāds runā ar viņu. Un es viņu pavadīju uz turieni, jo es, kad sāku ar, uz ielas ar viņu runāt, tas jau nebija, man likās, vairs nav tā forši, jo visi vienkārši sāk skatīties, ko es kliedzu uz viņu. Un tad es vienkārši pavadīju tur pat iekšā tajā veitverī, un es prasu viņai, vai jums kaut kas, nu, ir kaut kādas problēmas ar to dzirdi izskatās, ja? Ka es varētu aizlūgt par jums, tas ļoti ātri. Viņa saka, baznīcā jālūdz. Es saku, labi, <laughs> viss paldies, atais durvis, <laughs> viss jauka diena. Viņa droši vien nedzirdēja, bet vienalga, viņa aizgāja pie ausārsta. Bet es gāju tālāk, un, un tur pie tāda veikala sēž viens vīrs, man izrādās darba, darba kolēģis viens, agrāk bija darba kolēģis. Un uh, viņš tur sēž, viņš rāda, nāc šurp, ne, labi, man nav grūti, es aizēju, apsēžos blakus, parunājamies, viņš saka, tur palīdz, man es gribu nopirkt, uh, vienkārši vajag divus eiro. Es saku, ok, nu, kā tev iet vispār, ko tu dari? Tu tā sēdi, soliņš aplidojas, es cimdu tur zem dimena, lai man nesalst. Bet viņš vienkārši sēž, viņš pastāst, nu tā un tā, tur no darba problēmas, tur tiesājās un ko tur nesamaksāja viņam pēdējo algu. Un, un es saku, bet tev vispār tā veselība kārtībā, ka tu vari kaut ko citu darīt? Uh, Tev varbūt nevajag to darbu nemaz gaidīt. Viņš saka, viņam trešā grupa ir uz muguru. Viņam mugurē problēmas. Prasīja par Dievu, viņš tic Dievam, viņš zina par Jēzu, un viņš sāk stāstīt, ka viņš, jā, ka viņš tic, un kā viņš lūdz, viņš man sāk stāstīt. Nu, viss tā, nu, labi, labi. Un es prasu, vai es arī par tevi varu aizlūgt, tas ir pāris sekundes, es neko tev neprasīšu. Viņš saka, labi. Un nu, es turpat arī aizlūdzu par viņu. Pēc tam viņš vienkārši bija tāds pārsteigts. Viņš saka, kas tā, tā tiešām kas tu tāds esi? Viņš saka, no kurienes tu esi? Es, es saku, es vienkārši Jēzus māceklis, es eju, reku stāstu par Dievu. E, tas ir Jēzus Kristus, kas tev dziedina. Viņš saka, man liekas, ka es varētu uz rokām stāvēt. Viņš pieceļās, viņš sāk staipīties, viņš cilā rokas un gorās un liecās lejā. Un Tad es arī nu, slavēju Dievu vienkārši, ko es varu pateikt. Nu, mēs vēl parunājāmies, es viņu uzaicināju uz draugu, iedevu arī kartiņu. Ja viņš prasa, nu kā, kā, kur tu kā? Es saku, reku, ja tu izdomā kādreiz, es visdrīzāk šeit būšu, nu atnāc. Un, un tā parunājāmies, labi, mēs, ā, viņam bija, par ko es vēl aizlūdzu? Vēl kaut kas bija. Ā, par, tas, par to pašu alkoholu. Viņš prasa, saka, man pietiek tik vien maz, un es negribu to, un man ar to ir cauri, es esmu čau. Es saku ar to, es aizlūkšu ātri, labi? Jā, labi, aiz... viņš jau pats prasīja, lai es par to lūdzu. Un aizlūdzu, un tā viņš arī palika tur, nu, gāja. Es eju tālāk, es eju tālāk, un es domāju, nu tā interesi pēc atla... palūkojos, ka šis joprojām staipās, locās. Tiešām tā var būt, jo cil... viņš netic vienkārši cilvēks, ka tas ir noticis reiz, un tā slāv Dievam, ka Jēzus viņu dziedināja. Tas tā iepriecināja. Nu jā, tad tur tālāk bija tās divas sievietes un stāsts par to, es sajaucu secību, bet nav svarīgi. Patiesībā Jēzus vārds, Jēzus vārds, Jēzus vārdā. Un tik vien vienkārši, un tik vien spēcīgi, un tāda vien autoritāte. Tā kā Dievs ir labs, un patiesībā jau stāsts nav arī tikai par to dziedināšanu. Stāsts ir par to, ka viņš uzzina vēl un vēl, viņam tiek atnāts par Jēzus Kristu, viņam ir iespēja atkal pārdomāt, atgriezties no saviem grēkiem, iemantot atkal to Dievu, at, tās attiecības ar, ar kungu. Kungs, ka ne mēs no paši no sevis spējam, ko dot Tēvs, lai samaksātu par tiem pārkāpumiem, par ikvienu grēku, kungs, bet Tu, kungs, tik ļoti mūs mīlē, ka Tu devi savu vienpiedzimušo dēlu, kurš tiešām nāca šeit, bija virs zemes, tika piesists krustā, nomira un augšām cēlās un ir dzīves. Kungs, paldies, ka ir samaksāts. Paldies, ka šis ir vienīgais ceļš patiesību un dzīvību. Paldies, kungs, ka mums ir atņemt tik viens Atņemts ik viens iemesls kaunēties Tavu vārdu, kaunēties šī evaņģēlī dēļ. Mēs lūdzam, ka tas vēl vairāk un vairāk ir mūsu ikdienā. Ka Jēzus Tavs vārds ir vēl vairāk uz mūsu lūpām. Ka tas vēl vairāk tiek apliecināts visās vietās, lai kur mēs dzīvojam, kungs, ko mēs darām. Slāv Tev, kungs. Jēzus Tavs vārds pār visiem vārdiem. Slāv Tev. Paldies, ka Tavā vārdā, kungs, notiek brīnišķīgas lietas cilvēki tiek glābti, kungs. Miesas tiek tās atjaunots, kungs, jā, gards tās dvēseli, miesas tās, viss tiek tās darīts jauns, kungs. Slāvtā tās. Paldies Tev, kungs, ka Tu esi tas pats vakar, šodien un mūžīgi, kungs. Slāvtās, lai tiešām vēl un vēl, kungs, ir liecības par to, ka Tu, kungs, esi brīnišķīgs, ka Tu glābi tās. Jā, Tavā vārdā, Jēzu Kristu, mēs Tev pateicamies.